Labrīt, rādījumā arī Latvija klausītāji ir 9 un gandrīz jau 4 minūtes pirmdienās 7. martā ar TV ētrā priestaris Pēteris Skudru un eh, laiks eh, katehēzei. Eh, turpināsim apcerēt un pārdomāt svēto misi. Mēs esam runājuši jau par ievada ritiem, par to, kā mīsas sākās ar uh, krusta zīmi ar procesiju, ar ievadziesmu, ar eh, grēku nožēlu, kuru mums eh, piekdienas skaidroja eh, priesteris Pāvils no Gulbenes, tad šodien esam nonākuši līdz svēto rakstu lasīšanai. Vēl starp šo grēku nožēlu un svētiem rakstiem ir arī šī himna, gods Dievam augstumos un arī pēc tam sako tāda īsa uh, Eh, lūkšanu, kuru sauc par kolektes eh, lūkšanu. Par to mēs eh, parunāsim mazliet vēlāk. Mēs tagad tā uzreiz pārlecam pie svēto rakstu lasīšanas, kas ir tāda būtiska svētās mises sastāvdaļa, jo tad arī esam runājuši, ka faktiski svētā mise sastāv no divām daļām, no Dieva vārda liturģijas un no uh, evharistiskās liturģijas. Un šodien eh, runājot par Dieva vārda liturģiju, par eh, to brīdi, kad svētajā misē tiek pasludināti svētie raksti, caur kuriem uz mums runā pats eh, Dievs, pats kungs Jēzus Kristus, tad ir ļoti atbilstoši, ka tieši pie mums arī viesojās verbistu tēvs Francesko Kapu, Eh, kurš eh, kalpo Rīgas svētā Antona eh, baznīcā. Un, jā, labrīt! Labrīt, lai slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžam slavēts. Tevs, Francisko, varbūt tu mums vari īsi atgādināt, kas ir verbisti un ko viņi dara, un tad mēs varētu arī ķerties klāt pie Jā. šīs dienas temata. Uh, verbist ir uh, dieviskas vārda sadraudzības loceklim dieviskā vārda sadraudzībā sauktā arī par verbistiem vai dieviskā, dieviskā vārda misionāriem ir um, misionāra kongregācija e, eh, katoliskajā baznīcā un e, mūsu <clears throat> dibinātājs ir svētais Arnold e, Jansens no, no, no, no Vācijas un e, šodien pasaulē vairāk nekā 70 valstis ir apmēram 6000 eh, aktīvu dievista vārda misionāru. Un, uh, eh, misionāri velta savu dzīvi, daloties Kristus mīlestībā, uh, eh, mācībā un azalsirdībā, lai tādā veidā uh, iesaistītos katolisko kopienu veidošanā visā pasaulē. Tad, tad jūsu uzsvars ir gan uz šo mūsu katra kristieša aicinājumu būt par misionāru, un tad arī verbisti izriet no šī dievišķā vārda, kas ir tātad svēto rakstu sludināšana un skaidrošana, ja? Jā, jā, tas no latina, latinu valodas societas verbi divini, tas uh, eh, uh, eh, uh, eh, dievišķa vārda sadraudzībā, jā. <coughs> Jā, tad uh, mēs uh, šodien klausītāji sarunāsimies ar tēvu uh, Francesko par uh, die, uh, Dieva vārda lasīšanu svētajā misē, un kā dzirdējām, tad arī uh, tēvs pārstāv kongregāciju, kura ir uh, savu, nu, tādu uzsvaru liek tieši uz uh, svētajiem rakstiem, uz to uh, iepazīšanu un uz to dalīšanos tālāk ar citiem, un tas ir patiesībā arī katra mūsu kristieša aicinājums. Svētā mise mūs mudina uz misiju, uz Dieva vārda sludināšanu tālāk citiem cilvēkiem. Tā kā klausītāji aicinu arī tevi iesaistīties šajā sarunā, droši zvani mums uz numuru 67969131, vai arī raksti īziņas uz numuru 266-77272. Priecāšos par to, kā tu, ja tu padalīsies, kā tu izdzīvo Dieva vārda liturģiju, kā tu tajā piedalies, kā tu klausies svētos rakstus, un ja tev ir kādi jautājumi par šo liturģiskā nu, teiksim, svinībām, mises daļu, tad droši nekautrējies uzdot šos jautājumus. Un noteikti tad vari, vari iesaistīties šajā katehēzē arī palīdzot mums varbūt pievērst uzmanību tādām lietām, kuras mēs neesam pamanījuši, kuras neesam pieminējuši, bet tev būtu uh, ārkārtīgi svarīgi zināt, tad droši zvani, raksti īziņas, raksti ēpastu, un mēs ar tevu, Francesko, labprāt, tad arī tev atbildēsim. Tātad šodien Dieva vārda lasīšana svētajā misē. Priestara katehēze Meklē atbildes uz ticībai svarīgiem jautājumiem katru darba dienu 9 no rīta. Jā, tad uh, Dieva vārda uh, lasīšana. Mēs uh, pēc tam, kad esam nožēlojuši uh, grēkus, esam lūgušies uh, šo uh, lūgšanu, es atzīstos, vai arī kādu no citām grēku nožēlas formām, pēc tam ir bijis Kirija Leison vai kungs samžēlojies par mums, tad uh, Eh, seko gods Dievam augstumos svētdienās, svētku dienās, un tad arī šī kolektes lūkšana, ar kuru eh, priestris noslēdz ievada ritu, un tad mēs eh, visi, mūs visus aicina apsēsties un tiek lasīts Dieva vārds. Kāpēc varbūt vispār šī pirms mēs pieķeramies klāt pie tās kārtības, kā notiek Dieva vārda lasīšana, kāpēc tā tiek iekļauta svētajā misē? Jā, pēc eh, <clears throat> baznīcas eh, eh, tradīcijas secībā ir tā vienmēr ir pirmais lasījums svētkos, svētdienas un svinības ir parasti ir trīs lasījumi Eh, parastais dienas ir divi, un pirmais eh, vienmēr, svētdienas, pirmais lasījums vienmēr tiek eh, sagatavots no vecas derības grāmatām, un otrais ir no nu, apustulu vēstulēm, un pēc tam evanģēlijas. Ja mēs zinām, ka liturgiskajās svinībās svētajiem E, raus tiem ir istila nozi me en tieswa no tiam anyan lasi yomos krus aidru homilia homilia psalmos jedasane undeva varda liturgias ipas wadalu sasta dan wasreta yam ras tiam nyemti e, lasi yomi on star tiam eswasi eswasi jedayomi e, psalmi mhm. tatat pirmais lasium stam sekvo psalms esir psalteris e, e, pēc tam otrais lasījums, aklamācijā pirms evaņģēlijā un e, evaņģēlijas. Jā, tad, tad mēs šo lasījumu laikā sēžam, klausamies, ko mums saka Dieva vārds, jo tad svētie raksti ir pats Dievs, kas uz mums runā, vai ne? Un tad mēs ļaujam, jā, jā, jā, ļaujam jā. Dieva vārdam jā. runāt uz mums. Jā, beidzoties lūkšanai, ko uh, mēģinām saukt par kolektu, kopā sastādīto lūkšanu sākas Euharistijas pirmā dala, kas ir Dieva vārda liturģija, un no tā laika visi, izņemot biskapu, ja ir biskaps un arī elektoru, kas lasa lasījumus, eh, apsēzas līdz brīdim, kad eh, dziedātais vai kantors sāk dziedāt aklamāciju, aleluja, vai ielā gaveņa laikā, lai ir slavēts Dieva vārds, pirms evaņģēlijā līdz evaņģēlijā eh, lasīšanas beigām visi piecelās. Un homilijās laikā itīgie parasti apsēzas sevi. Jā, mēs arī e, evaņģēlīja laikā pieceļamies kājās tieši šī iemesla dēļ, ka tas ir pats e, Kristus, e, kas uz mums runā, kurš mums pasludina savu vārdu, ka tātad mēs arī evaņģēliem izrādam īpašu nu, tādu uzmanību, tiek evaņģēlija, teiksim tā, tas uh, bieži vien tad šīs, šī dziedājuma laikā, kad ir aleluja un ir kāda, tas, ko tēvs sacīja, aklamācija vai kāds tāds citāds fragments, kāds dziedājums, kurš tiek ielikt starp šīm, šīm antifonām aleluja, tad mēs priesteris pirmkārt sagatavojās Dieva šī evaņģēlija lasīšanai, tad nereti arī viņu pavada procesija, tiek nēsta evaņģēlija grāmata, mēs evaņģēliju mēdzam lasīt no atsevišķas speciālas grāmatas, diemžēl Latvijā šobrīd šāda grāmata vēl nav, cerams, ka Latvijas bīskapu konference kādu tādu drīzumā izdos, mēs arī tad apkūpinam šo grāmatu ar smaržzālēm, Mēs arī īpaši sevi apzīmējam ar krusta zīmēm, pieri, muti un sirdi. Pirms tiek nolasīts evaņģēlijs, tad, jā, un, protams, arī tas, ka mēs visi pieceļamies kājās, tad ko nozīmē šīs krusta zīmes, kad mēs lasot evaņģēliju apzīmējam pieri, muti un sirdi ar krusta zīmi? Jā, uh parasti pirms eh, evaņģēlijā <clears throat> lasīšanās eh, pieresteris eh, apzīmē sevi ar krusta zīmi pierē, tas nozīmē, lai varētu pieņemt dieva vārdu, saprastu to ar savu prātu, mhm. pieņems ar savā sirdī, sludināt ar savu muti mhm. un pieņemt savā sirdī un saglabāt to. Mhm. Jā, Jā, un... un uh, mūsu eh, ticīgo baznīcas uh, liturgiskas, uh, litu, liturgijas žestus iedvesmo svētie raksti, jo, piemēram, nu, sēdiet vai, vai, vai sēdēšana ir klausu, klausoša cilvēka mācekla stāja. Mhm. Tā ir zīme, ka e, klausītājs koncentrējas uz, uz, uz e, izteiktiem vārdiem, pieņem to e, un to pārdomā savā sirdī. Piemēram, no nu, Bībelē, piemēram, mēs atgadinām, atceramies Mariju, teiks par Jēzus viesošanos Martas un Marijas māja un Marijas sēž, ja Jesus kajam un uzmanīgi, uzmanīgi klausās viņā un, un, un Marta savukas, savukārt eh, saimnieko gatavo maldīti. Un arī pats Jēzus, pat Jēzus, kad mēs, piemēram, eh, Lūkas evanģelijā, eh, mēs lasām, ka, nu, kad <clears throat> viņa vecāki meklēja viņu Un tie vēlāk viņu atrada žēzām, divnama starp rastu mācītājiem, tos uh, uzklausot un tiem uh, jautājot. Tātad baznīcas tradīcijā uh, iesakņojas arī iedvēs, tradīciju, baznīcas tradīciju iedvēsmo svētie rakstī. Mm. Jā, tā tad sē, sēdēšana nav vienkārši tāda atpūta, bet tā, tas ir tiksim, Jā. tāda stāja, kas palīdz uzmanīgi klausīties. Jā, Jā. tieši tā. Man liekas, arī svarīgi ir pieminēt to, ka šīs vadlīnijas, kas runā par liturģi, arī tie klausītāji, kuriem ir iespēja, tad jūs internetā varat apmeklēt mājaslapu katedrāle LV, tur sadaļā palasīsim, ir iespējams lasīt misāles ievadu, Un tāpat arī jūs varat savās draudzēs lūgt prāvestiem, lasīt šos misāles ievadus, lai jums nokopē, tad tur ir ļoti daudz uzsvērta klausīšanās. Un es atradu arī mm. tādas pāvesta Franciska katehēzes 2018. gada sākumā, 2017. gada beigās un 18. gada sākumā viņš runāja tieši par svēto misiju un pāvests vairāk kārt uzsver to uh, Eh, cik eh, nu, ir būtiski arī no mums tā klausīšanās, ka mēs nu, nevis vienkārši sēžam, eh, daudzi mēģina lasīt līdzi, tas, protams, nav slikti, ka mēs varbūt tādā veidā lasam, bet tas var arī tad pārvērsties par tādu, nu, ka mēs tā kā studējam uh, svētos rakstus, bet Jā. liturģijā tad liels uzsvars ir uz to, ka tomēr ticība nāk no sludināšanas, no klausīšanās, un ka mēs svētos rakstus klausāmies un cenšamies tad saprast varbūt vairāk ar, jā, kā arī tēvs sacīja, gan ar prātu, gan ar sirdi, un ka tās nav svēto rakstu studijas, arī sprediķis nav svēto rakstu studijas, bet gan tas, ka mēs klausāmies, kā Dievs uz mani runā caur šiem rakstiem un kā es tos varu uh, kā es tos varu ielikt savā ikdienā, tā kā arī klausītāji, tad eh, varbūt ir vērts pārlasīt svētos rakstus, kas tiks lasīt liturģijā pirms svētās mīsas, bet tad svētās mīsas Jā. laikā mēs varam veltīt tiešām koncentrēties to, lai mēs klausītos, ko lasa Dieva, eh, tiksim, ko lasa lektori šos fragmentus un kā Dievs uz mani caur viņiem runā. Un te mēs arī tad redzam lielu atbildību tiem cilvēkiem, kuri lasa, uh, svētos rakstus, lai tas tiešām notiek skaisti, saprotami, un eh, tauta varētu uztvert to Dieva vārdu. Jā, vai jums varbūt Jā. ir vēl kaut kas piebilstams tēvs par šo? Jā, uh, ir vērs arī uh, pie, uh, minēt, pieminēt, ka nu, uh, uh, <clears throat> tiek sagatavoti uh, lasījumi pēc kārtas no vecas dar, derības grāmatas, tam er apostola, er un pēc apostola vēstulē un er evanģēlijas, un tādā øh, veidā øh, arī māte øh, baznīca vēlas, vēlas audzināt savus bērnus, lai um, tie uztvertu, saprastu šo Devadarbibas uh, <clears throat> uh, continuitate, uh, ne para traductivo, ne, ne para ne para traductivo, uh, eh, para traductivo on on on eh, saskanya eh, deva deva uh, pedagogio. Hmm. On on tasirari on protams uh, ir uh, uh, liturgiskas uh, uh, laiks puosum uh, kura mes ne lasam uh, lasio mitikai uh, niente no no eh, eh, eh, apostolo dar bien pe maram no nu, liel dienu, liel dienu laikā, piemēram. Mm -hmm. Jā. Jā, mēs, mēs <coughs> arī redzam, kā tad caur visiem šiem rakstiem runā uh, Kristus uz mums, un uh, tie varbūt eh, jā, darbdienās eh, nebūs vienmēr tā cieši savā starpā saistīti, bet svētdienās baznīca cenšas tomēr saistīt vecās derības eh, fragmentu ar psalmu un tad arī kādu no vēstulēm, un pēc tam evaņģēliju. Bieži vien mēs aizmirstam par psalmiem, nu, to nozīmi, bet tad arī psalmam ir svarīga vieta. Tie Eh, Izsenis eh, baznīcā ir bijuši kā tāds eh, piektais evaņģēlijs, kas runā par, par Kristu, kuros mēs varam saskatīt Kristus klātbūtni, te arī tiem, kam ir pieejams misālis ievads, varat 67. paragrāfā atrast par jā, psal, šo te psalma, kal, psalmista kalpojumu, Eh, ka ir cilvēks, kurš pasludina, nodzied psalmu, ja mēs eh, to nevaram nodziedāt, tad mēs to nolasam, eh, tas pēc tam, jā, ir arī tad saistīts ar to evaņģēliju, ar kuru, kuru mēs dzirdam un uz kuru mēs tad arī pieceļamies. Bet tēvs, kā ir ar šo, nu, svēto rakstu izvēli, kas izvēlās, kādus svēto rakstu fragmentus mēs lasīsim un kāpēc tieši šādā kārtībā? ja e, firmām kārtām e, e, mēs liturgiskas vispārējās normas ir tādas, ka liturgiskas kārtības noteikšana ir hierarhijas kompetence. Un, protams, kā es jau teicu, to iedvesmo svētie rasti un, un konstitūcijā, piemēram, par svēto liturgiju uh, Sacrosanctum Concilium Vaticana uh, otrais koncils tur eh, ir dokuments par to, ka no nu, tiesībās noteiks, vai tas liturgijas kārtību ir vienīgi baznīcas autoritātei, un šī autoritāte ir apustuliskais krēsls un saskaņā ar tiesību normām biskaps. Un, un, un, un, <clears throat> bet eh, <clears throat> tajā mēs redzam arī, ka nu, eh, Dieva plāns, eh, kas sākas pagadnē vecajā derībā turpinās un piepildās Jēzus persona. Un, un, un, un kad mēs svinām baznīcas svin savu liturgiju, tad tā svin pestīšanas noslēpumu, un eh, dara eh, klātesošo šo, eh, tesošu šo, šo, šo uh, uh, uh, Kristus nu, Kristus klātbūtni, jā. Jā, klātbūtni, un, un, un jo mēs zinām, ka kungs Jēzus solīja, apsolīja, ka no nu, viensirar mums visu laiku līdz pasaules beigām, beigām un uh, liturgiju, svino, svinot liturgiju, uh, mēs padarām, uh, eh, mēs vienojam, baznīca vieno zemi ar debesīm, un, un, un, un tādā veidā mēs arī veicam dialogu ar, ar mūsu, mūsu pestītāju. Un eh, tādā veidā arī eh, eh, baznīca svētceļo, <clears throat> stiprina sevi ar, ar svēto maizi un ar divu vārdu, jo kungs neparastai runāt, uzrunā mūs caur Euharistiju, caur, caur divu vārdu un, un maizēs un, un, un, un vīna zīmes, un arī nu, viesterā eh, persona, kas mm. uh, vada uh, dievkalpojumus. Ja man liekas, tas, ko tēvs arī saka, klausītāji, ir ļoti svarīga lieta, atgādinājums par to, kā Kristus ir klātesošs svētajā liturģijā, un Kristus ir klātesošs pirmkārt jau kopienā, kas sapulcējās, Tātad arī caur Jā. tevi Kristus ir klātesošs uh, svētajā misē, jo viņš arī sacīs, kur divi vai trīs pulcējas manā vārdā, tur es esmu viņu, tad o, viņa, viņu vidū. Tad otrkārt ir uh, caur uh, priesteri, uh, caur priesteri personu, Jēzus izsaka šos vārdus, uh, svarīgos vārdus svētajā misē, uh, tad arī Kristus ir klātesošs savā svētajā vārdā, uh, svētajos rakstos, ko mēs lasam, un, protams, īpašā un pārdabiskā veidā Jēzus ir klātesošs svētajā komunijā, tajā euharistijā, zem maizes un vīna zīmēm. Un tātad Dieva vārda izvēle, kas tiek lasīts, kas netiek lasīts, ir baznīcas autoritātes pārziņā, un arī mums tad ir tādas grāmatas, kas saucās lekcionārī, no kuriem mēs pasludinam svētos rakstus, sakal tad uzsvars uz to es arī vakardien piefiksēju, svinēju kādā draudzē svēto misi, te redzēju, ka draudzes locekļi lasa uh, svētos rakstus uh, mises laikā no mieram tuvu grāmatiņas, kaut arī ir šis lekcionārijs, un te tomēr atbilstošāk būtu tiem, kas gatavojaties lasīt svētos rakstus, uh, Jūs varat gatavoties no mieram tuvu grāmatiņas, kur, protams, ir tas pats teksts, bet uh, tomēr to dievu vārdu pasludināt no lekcionāriem, no šīm speciālajām Jā. grāmatām, kuras ir uh, veidotas dieva vārda sludināšanai svētās mīsas laikā. Un uh, tad uh, no tiem nolasot tekstus, uh, mēs eh, pasludinām Dieva vārdu, un tas notiek saskaņā ar visu universālo katolisko baznīcu visā pasaulē. Yeah. Katrai dienai baznīca ir noteikusi kādus fragmentus, ko lasīt, lai mēs tad varētu pārdomāt svarīgākos uh, Kristus dzīves notikumus, svarīgākos pestīšanas vēstures notikumus. Uh, tēvs varbūt varētu mums īsumā pastāstīt, kā tad ir sadalīti, jo tur runā par uh, ABC gadu, pirmais gads, otrais gads, varbūt var mums pastāstīt, kā baznīca ir sadalījusi šos uh, svarīgākos tekstus, ko mums lasīt gada laikā. Jā, uh, uh, baznīca, uh, patiesībā baznīca uh, piedāvā uh, saviem uh, bērniem uh, <clears throat> šo uh, uh, mūsu pēcticenes noslēpumu un, un e, s, e, e, ņemot vērā to, ka daudzumu, daudzumu tekstu un mēs nespējam to visu to tais, lasīt, tad baznīca piedāvā to trīs, eh, trīs gadīgs eh, cikls, cikls A, B e, un C. Un eh, gada A, piemēram, visbiežāk svētdienās lasām Mateja evaņģēliju, gada B, visbiežāk lasām evaņģēlijā <clears throat> Marka evaņģēlijā un un eh, gada, eh, gads, eh, gada C Lūkas evaņģēliju. Savukārt Jāņa evaņģēlis visbiežāk mēs Jāņa evaņģēliju visbiežāk lasām gabeņa laikā un, un lieldienu laikā, piemēram, Kristus iesanu Eh, aprakst piemēram no Jāņa evaņģēlijā. Un eh, tas palīdz mums, protams, eh, saprast Dieva pestīšanas plānu attiecībā uz mums cilvēkiem. Tad tiek atlasīti tikai tie fragmenti, kas palīdz mums Eh, saprast eh, diva pedagogica, diva plano, eh, pestis mm. anas plano, attiecībā uz mums. Šis trīs gadu cikls attiecās uz svētdienām, tad uz darbdienām attiecās divu gadu cikls, ja, kur mēs jā, jā, jā, jā. pamīžus ja, pār... lasam pirmajā lasīmā vai nu vecās vai jaunās darības kādu fragmentu. Uh, uh, jā, uh, uh, uh, Eh, para, eh, eh, para gads, tas un nepāra gads, piemēram, tagad ir 2022. gads, gads, tas ir otrais gads. Jā, otrais gads mm. pārā, tas ir pārā skaits, Das, eh, mm-hmm. das melasam eh, eh, the what what lekcjonara jezime ar ar otrais gads. Jā, jā, jā tieši tā. Tad, mm. šie... Tas ir nepār... Mm -hmm. E tikai divi, divi mm. Divi cikli tādi, jā. Divi cikli, jā, divi jā. cikli. Tad klausītāji atgādina, ka šodien sarunājamies ar verbistu tēvu Francisko un runājam par Dieva vārda liturģiju. Noteikti arī tev ir kādi jautājumi par šo liturģiju, tad mēs esam pārunājuši to, ka šajā liturģijā mēs ļaujam Dieva vārdam runāt uz mums, pats Kristus runā uz mums, mēs uh, apsēžamies, lai varētu uzmanīgi klausīties šajos vārdos. Eh, mums ir jāklausās eh, šajos eh, vārdos, ko mēs dzirdam, kas mums tiek nolasīti. Mēs varam tad ar turēt tādu atvērtu sirdi, lai ļautu Dievam uz mums runāt. Uh, Daudziem varbūt patīk eh, lasīt līdzi eh, svētos rakstus, bet tad atbilstošāka ir tomēr šī klausīšanās stāja. Te arī redzam, cik liela ir atbildība tiem, kas lasa, Un tas nenozīmē tā, ka mēs tagad, es esmu arī piedzīvojis to, ka mīsas laikā cilvēki izdomā, kurš lasīs lasījumu, kurš nē. Mums eh, svarīgi ir, ka tas tiek izdarīts jau pirms tam, cilvēks, kurš pasludina Dieva vārdu, viņš var tam sagatavoties, to izlasīt iepriekš, eh, pārdomāt pats un eh, pasniegt tiešām kā Dieva vārdu, lasīt skaidri, skaļi, eh, saprotami, lai cilvēki, kuri klausās, tad var sadzirdēt to Dievu, kas uz viņiem runā, un esam arī pārunājuši tad to, kā baznīca ir sadalījusi šos ciklus, lai mēs varētu iepazīt labāk, pārdomāt Dieva pestīšanas noslēpumus, ar kuriem viņš mūs vēlas vēst tuvāk sev. Tagad laiks dziesmai, noklausīsimies Jeremija Kempa dziesmu Word of Life, un es ļoti, ļoti ceru klausītājus taviem komentāriem, tavu līdzdalību šajā raidījumā, taviem jautājumiem, tad tu vari padalīties ar to, kas tev palīdz piedalīties Dieva vārda liturģijā, labāk saprast eh, Dieva vārdu, un eh, tad tu arī vari droši uzdot jautājumus, kas tevi eh, nodarbina šajā laikā. Word of life, speak to my weary heart, strengthen my broken parts, lead me to your open arms. these lies. The enemy speaks inside, and freedom I will rise. Cause you called me out. Rīta katehēze. Ēterā priesteris Pēteris Skudra. Ir 9,36 minūtes klausītāji. Turpinam šīs dienas eh, katehēzi par eh, dieva vārda liturģiju svētajā misē. Mēs ar verbistu tēvu eh, Francisku sarunājamies. Mēs runājām par to, ka tātad kā, kādi ir šie cikli, kā mēs izvēlamies lasīt svētos rakstus. Tie ir, teiksim, tādi ikdienas, protams, ka ir kādas īpašās svētās mises, kur priesteris vai bīskaps svin kādai Eh, kustībai kādā varbūt īpašā gadījumā, piemēram, nezinu, iesvētot kādu dievnamu vai, eh, vai pieņemot svētsolījumus, tad, protams, ka ir eh, paredzēti citi lasījumi, bet arī tos mums baznīca ir jau noteikusi, kādus mēs izvēlamies un kādās situācijās kādi lasījumi ir jālasa. Lasam no speciāli izveidotām grāmatām, kas saucās lekcionārī, kas nāk no vārda lekcio, lasīt, ir cilvēki jāizvēl kuri uh, lasa, um, lasam tātad no ambonas, no šīs piemērotās vietas, ko baznīcas iekārtojums paredz, no kurienes lasīt uh, svētos rakstus, uh, eh, ne, nelasam tātad no kaut kādām lapiņām, uh, nelasam, negatavojamies mises laikā, bet las, tie, kas lasa, tātad sagatavojoties pirms mīsas lasīšanai, uh, lasiet no šīm speciālajām grāmatām, dariet to skaidri, saprotami, labi, kvalitatīvi un pārējā tauta, lai klausās. Protams, ka mēs varam sagatavoties Dieva vārdu lasīšanai misē pirms mises, un misē tad liels uzsvars ir uz to, ka mēs klausāmies, kā Dievs uz mums katru runā. Mēs arī tad neesam tiesīgi izlaist kādu no šiem fragmentiem vai arī aizstāt, tur nezinu, piemēram, psalmu ar kādu eh, skaistu garīgu dziesmu. Tātad psalms ir psalms un lasījumi ir lasījumi un mums ir vajadzīgi labi lasītāji, labi sagatavoti lasītāji, kas eh, to visu arī nolasa. Un mūsu uzdevums, kas piedalāmies svētajā misē, kas neesam nedz lektori, nedz eh, priesteri, bet arī tai skaitā, mēs visi uzmanīgi klausāmies, ko Dieva vārds mums saka un kā viņš ieiet mūsu sirdīs, lai viņš varētu tad arī nest augļus, ka tātad mēs dzirdam Dievu vārdu un pārdomājam to savā sirdī līdzīgi kā to darīja Marija. Un, te ir arī piemērots jautājums no mūsu klausītāja Jāņa. Tēvs mums tad jautājums šāds, kā, ko nozīmē tas, ka Marija savā sirdī pārdomāja un glabāja Dieva vārdu, un kas varbūt ir tas, ko mēs varam no Marijas mācīties, lai arī mēs, piedaloties Dieva vārda liturģijā, klausītos, pārdomātu un glabātu savā sirdī Dieva vārdu? Jā, pirmam kārtam Marijā mums ir uh, labs uh, <clears throat> piemērs tam, ka viņa ir um, Eh, ne tikai eh, klausītājas eh, piemērs, bet arī no Dieva vārda paraugs, Dieva vārda <clears throat> izpildīšanas paraugs, jo visvairāk viņa apliecina to ar savu dzīvi, ar savu dzīves piemēru un paklausību Dievam, jo mēs taču atceramies eh, viņas eh, vārdu, lai man notiek pēc, eh, pēc tav, taviem vārdiem. Tas nozīmē, ka viņa ir paklausīgs un <clears throat> <clears throat> viņa, Marija Deomāte, zina, ka Dieva, <clears throat> Dieva griba ir Eh, centrā, viņas dzīves centrā, un tāpēc eh, kaut arī nesaprot eh, līdz galam dievā plānu attiecībā uz, uz viņu pašu un, un visu pasaulī, bet tā ne, <clears throat> nespries par to nejautā, bet pārdomā. Tas nozīmē, ka ļauj pats, ļauj viņa, ļauj, ļauj dievā <clears throat> garam darboties savā sirdī un, uh, un, un, un, un uh, nes auglos. Mm -hmm. jā, tad, tad mēs uh, cenšamies jā, turēt šo savu sirdi atvērtu, lai saprastu, ko Dievs mums vēlas pateikt, un tad pārdomājam, kā tas rezonē mūsu ikdienā, tad uh, tēvs varbūt pievērsīsim īpašu uzmanību evaņģēlijam, jo tad, kad tiek pasludināts evaņģēlijs, mēs to īpašā veidā pagodinam, tad, tad skan šis dziedājums Alleluja, Tagad gavēņa laikā, protams, mēs sakam, lai ir slavēts Dieva vārds vai arī slava Kristum, kā kurā, kā kurā, teiksim, valodā tas ir pieņemts un to ir arī jā, teksti, ko var bīskapu konferences noteikt savā, savā savās diecēzēs, savā teritorijā, tad uh, mēs varbūt tādās svinīgās misēs tad redzētu to, ka priesteris, pie priestera tiek pienesis tribulis, tātad šis trauks ar uh, kvēlojošām oglēm, kur tiek uh, iebērtas smaržzāles, um, tad viņš uh, pret altāri lūdzās um, Visvarenais Dievs šķistī manu sirdi un manas lūpas, lai es varētu cienīgi sludināt Tavu evaņģēliju, uh, priestris to dara klusām pie sevis, bet šie tad ir tie vārdi, kurus viņš izsaka. Eh, tad eh, tiek paņemta evaņģēlija grāmata no altāra un tiek nesta uz eh, ambonu, tātad uz to vietu, kur tiek lasīti svētie raksti. Viņš pasludina tautai, Dievs kungs, lai ir ar jums, mēs atbildam, kungs ir ar tevi. Tiek pateikts lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija un tad attiecīgi, kurš no evaņģēlistiem to ir uzrakstījis. Mēs sevi apzīmējam ar krusta zīmi uz pieres, uz lūpām, uz sirds. Tu jau mums arī skaidroji, ko tas nozīmē, ka mēs saprastu Dievu vārdu ar prātu, to sludinātu un arī tad pārdomātu savā sirdī un ka tas pārveidotu arī mūs iekšēji, tad viņš apkūpina šo grāmatu ar smaržzālēm un tad arī tiek uh, pasludināts evaņģēlijs, kur beigās tad mēs sakam, ir, tas ir kunga vārds, tauta atbild slava Kristum, priesteris noskūpsta evaņģēliju, un pie sevis viņš tad arī tādus vārdus saka evaņģēlija vārdi, lai dzēš mūsu vainas. Un pēc tam, pēc tam arī tad seko sprediķis, Kap, um, mēs arī pārnājām, kāpēc tāda īpaša, uh, īpaša uzmanība tieši evaņģēliem, jo tas ir tātad Kristus uh, vārds, uh, Kristus, kas runā uz mums. Uh, viņš uh, tātad runā uz mums tiešā veidā, un tad mēs atkal apsēžamies, lai klausītos sprediķi. Jautājums, vai sprediķim ir vienmēr jābūt svētajā misē un kāda ir sprediķa nozīme. Vēl par sprediķi mēs arī saucam uh, homīliju, tas tāds varbūt svešvārds, bet apzīmē to pašu. Tad kāda ir homīlijas nozīme un vai tā, vai tā ir obligāta? Ja saskaņā ar baznīcas normām un tradīcijām svētdienās un svinības dienās homilijas prediķi ir obligāti un uh, nedrīkst um, atlaist, uh, bet um, parastajās dienās uh, var īsu komentāru uh, dažiem uh, <clears throat> dažus vārdus pateikt, um, uh, kas, uh, kā šis dieva vārds attiecās uz katru no mums. Atcīs, tā kā praktiskā, praktiskais apliecinājums bet uh, svētko, uh, svētdienās un, uh, un uh, svinībās uh, tas uh, priesteriem ir, ir obligāti uh, runāt uh, eh, spredici, mm -hmm. uh, kuras uh, laikā uh, <clears throat> viens skaidro uh, šos lasījumus, un kāda eh, saistība, eh, kas vieno un kāda ir tēma un, un, un, un, un, un, un eh, kā šis Dieva vārds uzrunā mani, katru ticīgo, katru dvēseli. Mm. Un, <clears throat> un, nu, bet kā jūs teicāt, eh, nu, ir svarīgs arī, arī klusums pēc, eh, pēc eh, īs, īsais, īs klusums pēc, uzreiz pēc evaņģēlijā. Tas ļauj mums arī uh, saglabāt šo dieva vārdu savā sirdī un pēc tam apzināti to izpildīt, realizēt, iztenot savā, savā dzīvē. Jā, tas ir eh, svarīgs aspekts, ko piemina tēvs eh, Francisko par klusumu. Eh, tātad, tad, kad, tad tas, ko viņš sacīja, pirmkārt ir tas, ka svētdienās un lielos svētkos priesteriem ir obligāti jāsprediķo, ka tās, tas ir tāds aicinājums nu, svēto rakstu fragmentu, ko esam dzirdējuši, padarīt par savu, uh, raudzīties, kā mēs varam uz atbildēt uz šo Dievu vārdu savā ikdienā. Eh, tas, ko Tēvs Francisko sacīja, mans eh, arī tā atgādina atmiņā šojas pāvestē Franciska katehēzes par svēto misi, kuras viņš, un jūs varat tās atrast uh, Vatikāna mājaslapā pilno, pilnā garumā uh, pie sadaļā, dažādās svešvalodās sadaļā tātad audiences, bet uh, latviski tādus kopsavilkumus varat atrast Vatikāna radio mājaslapā, tad 17. gada noslēgumā un 18. gada sākumā Pāvis Francisks vadīja trešdienu katehēzes par svēto misiju un viņš runāja par uh, šo sprediķa nozīmi, un uh, viņš runāja par to, cik svarīgi tad arī vispār svētiem rakstiem un to, cik svarīgi tad būt ne tikai uh, Dieva vārda klausītājiem, bet arī Dieva vārda darītājiem, ka mēs atbildam uh, Dieva uh, vārdam, un tad viņš uh, katehēzē 31. janvārī sacīja, ka mēs klausāmies Dieva vārdu ar ausīm, uh, lai tas nonāktu mūsu sirdīs. Un tad, kad tas ir nonācis mūsu sirdīs, tad mums ir jārūpēs, lai tas nonāktu mūsu rokās, lai izpaustos caur labiem darbiem. Ja, un tad, jā, šis dialogs starp Dievu un cilvēku notiek arī caur sprediķi, kas nav kaut kāds teoloģisks traktāts, kas nav kaut kāda lekcija, Ja, bet kā pāvis eh, Francisks vienmēr uzsver, kas palīdz cilvēkiem atsaukties šim dialogam ar eh, Kristu un tad arī autentiski praktizēt eh, šo dialogu savā ikdienas dzīvē, kā tas attiecās uz nu, mūsu katra ikdienu. Tātad sprediķotājiem ir jāpārzina sava kopiena, savas kopienas vajadzības, laikmeta izaicinājumi un jāpārzina arī pats Dieva vārds. Pāvils Francisks ir ļoti, ļoti daudz uzsvēris arī sprediķa nozīme un to, ka priesteriem, bīskapiem ir jāgatavojas sprediķiem, ka tas nav kaut kas, es kaut ko parunāšu, tad arī priesteris lūdzās, viņš studē svētos rakstus, seko līdzi tam, kas notiek pasaulē, Vienā rokā viņam ir bībele, otrā rokā ir, eh, ir eh, laikraksts, avīze, un eh, tad tas viss tiek integrēts, kā Dieva vārds izgaismo mūsu šodien, un pēc tam seko klusums, un jau pavests Benedikts 16. ļoti uzsvēra klusuma nozīmi, un arī pats praktizējas savās liturģijās, tāpat arī Francisks arī vienmēr pēc sprediķa ietur šo klusuma pauzi, jo klusums ir būtiska Uh, mises sastāvdaļa, kuru nevajag aizpildīt ar dziedāšanu, nevajag uzreiz steigties pie es ticu lūkšanas, bet mēs paliekam klusumā pārdomājot, tad kā Dievs katru no mums uzrunāt, kā klusumam ir ļoti, ļoti liela nozīme. Ka mēs arī no tādas varbūt Dieva vārda meditēšanas, klausīšanās pārējiem uz tādu kontemplāciju, uz iekšējo lūkšanu, ka ļaujam Dievam darboties mūsu dzīvē. Jā, tad uh, un varbūt ir arī vērts äh, atcerēties, ka, äh, äh, ko nozīmē, ka mēs pie, piecēlāmies tajā laikā, kad priesteris vai diakons lasa evaņģēliju, vai, un tas ir pirmām kārtām, mēs piecēlāmies stāvēšanā, ir tā priekazime, prieks par izpestīšanu un arī eh, pauž mūsu gatavību, gatavību cieņu, eh, cieņu pret Dieva vārdu mm. un, un gatavību to īstenot eh, pēc mises, izējot no baznīcas jau sāk ar to dzīv, dzīvot. Un tā ir tā, ir sava <clears throat> tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā stāja, tā, tā izstājā ir sava, sava simbolika, ir nozīme un, un, un, un, un <clears throat> palīdz mums arī uh, uh, ar visu uh, savu dzīvi, savu dvēseli uh, ieklausīties kungā, kas uzrunā mūs uh, neatkarīgi no tā, kas to lasa vai, vai, mm. uh, vai, vai diakonas, priesteris vai viskaps, uh, un, bet tas uh, kungs, Eh, eh, uzruna, eh, kas neparastai darba, darboties baznīcā un caur baznīcu. Mm. Ja Rūta mums ir arī atsūtījusi īziņu, gribu padalīties, kā Dieva vārds ļoti skaisti mani uzrunāja, kad biju Romā, es biju svētajā misē, sekoju lasījumiem no mieram tuvu grāmatiņas, jo neprotu itāļu valodu. Protams, ka šādā gadījumā ļoti vērtīgi, ka mums ir līdzi uh, mieram tuvu, kur mēs varam sekot, ja mēs nesaprotam tās valsts valodu, kurā atrodamies. Un Rūta saka, biju pārsteigta un ļoti priecīga, kad varēju pilnīgi pa vārdam sekot un sajust milzīgu vienotību ar visas pasaules baznīcu. Kādreiz nemaz nezināju, ka lasījumi ir visur vienādi ar svētību Rūta. Jā, tik tiešām tas ir nu, tā svarīgi apzināties, ka caur šiem žestiem – un caur eh, šo kārtību, kas visur ir vienāda, izpaužās universālā baznīca, ka mēs visi esam vienoti, tātad caur to, kā mēs vēršamies pie Dieva, ka gan lasījumi, gan lūkšanas ir vienas un tās pašas, labi sprediķis varbūt atšķirsies tur atkarībā no konteksta, bet arī tad šīs stājas būs daudz viet līdzīgas, un arī mēs pievēršam tādu, tādām detaļām uzmanību, ka caur to visu tiek uh, pausta vienotība, kur ir ārkārtīgi, ārkārtīgi svarīga arī liturģijas laikā, ka mēs apzināmies to, ka mēs esam viena Dieva bērnu ģimene viņa priekšā. Tā kā, jā, tieši jā. tā, un, un arī eh, par to arī runā eh, konstitūcijā par eh, svēto liturģiju, kā liturģiskās darbībās nav privātās darbības, bet mm. baznīcās, vienotības sakramentā, svinībās. Un šī baznīca ir svētā tautā, apvienotā un organizētā biskupa vadībā. Tas jā, ir ļoti. Tas nav privātas, bet kā man ļoti jā. patīk, jā, baznīcas vienotības eh, sakraments. Jā. Un eh, jā, tad eh, vēlreiz, varbūt noslēdzot šo katehēzi, atgādināšu klausītājiem, ko pāvis Francisks sacīja 7. februārī 2018. gadā runājot par um, misi, par tieši par sprediķi un par šo dievu vārdu liturģiju, tad viņš sacīja, ka Eh, Dieva vārds, kunga vārds ienāk mūsos caur mūsu auci, ausīm, nonāk mūsu sirdī un caur sirdīm nonāk mūsu rokās, kas mūs noved pie labiem darbiem. Un tad eh, homīlija vai sprediķis, eh, kas palīdz mums saprast Dieva vārdu, palīdz arī mums to iz, realizēt savā ikdienā, un tāpēc eh, priesteriem arī darbdienās ir vēlams, ka viņi sprediķo, pat ja tas nav obligāti, ko baznīca pieprasa tikai eh, svētdienās. Tad, nu, eh, aicinu klausītāju nākamreiz, kad piedalīsies svētajā misē, tiešām ļoti rūpīgi sagatavojies svētajai misē, izlasi svētos rakstus pirms tam, klausies, klausies, ko lasa, centies turēt atvērtu sirdi. Ja, Pāvests Francisks arī saka, daudzi sāk pļāpāt, daudzi sāk skatīties apkārt, kā kurš apģērbies, tad centies pat, ja tas lasītājs nav sagatavojies, viņš lasa briesmīgi, tomēr centies klausīties, ko Dievs tev vēlas pateikt caur šo vārdu. Un, protams, arī sprediķotājiem ir savi ierobežojumi, savas, savas nepilnības, bet arī tad centies sadzirdēt, ko caur šo sprediķi tev vēlas pateikt Dievs un ko tu vari pēc tam realizēt savā ikdienā, kādus augļus tad tevi šis Dieva vārds tevi aicina nest tavā eh, dzīvē. Un savukārt tie, kas lasat svētos rakstus, priesteri, diekoni, draudzes locekļi, kuriem uztic, tad lūdzu dariet to laicīgi, laicīgi sagatavojieties, laicīgi izanalizējiet šos tekstus, laicīgi paši pārdomājiet, ko Dieva vārds jums vēlas pateikt un ko viņš vēlētos pateikt e, auditorijai caur, šo, caur šiem fragmentiem, konsultējieties ar, ar e, runas mākslas e, pra, tiem, kas prot runas mākslu, kā izanalizēt tekstu, kā to pasniegt auditorijai, lasīt skaidri, skaļi, saprotami un tā, lai šis teksts tiešām aizsniedz klausītāju sirdis un caur jums Dieva vārds varētu tad arī nest augļus tajos, kas klausās šo vārdu. Kā tevs, Francisko, liels paldies par tavu katehēzi un par to, ka tev bija laiks paldies būt kopā ar mums. Lai Dievs jūs svētī un jūsu kalpojumus. Paldies, paldies, un klausītāji arī paldies tev, paldies Jānim un Rutai par jūsu iesaistīšanos. Paldies visiem, kuri atbalstat Radio Marija darbu, ka mēs e, varam šeit tikties un tad arī pārdomāt e, šīs svarīgās lietas. Rīt jau e, tad svinēsim sieviešu dienu, tad rīt parunāsim katehēzē mazliet par sievietēm, pēc tam atkal atgriezīsimies pie dieva, uh, pie uh, svētās mīsas katehēzēm. Atgādinu vēl to, ka vienīgi ceturtdienās mums ir uh, šis sinodālais ceļš, tad ceturtdien no 9 līdz 11 no rīta un no 8 līdz 9 vakarā esam aicināti dalīties uh, par tiem tematiem, kurus mums piedāvā baznīca. Pagājušo ceturtdienu runājām par uh, Eh, līdzgaitniekiem, kas tad ir mūsu dzīves eh, tie līdzgaitnieki. Šo, eh, šo ceturtdienu runāsim par ieklausīšanos, kas mums palīdz ieklausīties par dialogu, ja, tad cik mums tas ir svarīgs mūsu ikdienā un kāda loma ir mūsu ticībai šajā dialogā, tad aicinam, aicinam tevi klausītāji dalīties ar savu pieredzi. Kāds no jums arī man ir sacījis, ai, bet man nav ko teikt, es jau neko gudru nevaru izdomāt, tev nekas nav jāizdomā. Dalies ar savu pieredzi, Kāda ir tava pieredze, pozitīva, negatīva, dalītām jūtām, garš kā tu to esi izdzīvojis savā ikdienā, un tādā veidā tu vari palīdzēt baznīcai saprast, kā baznīca var labāk atsaukties šīs dienas izaicinājumiem, ņemot vērā mūsu katra personisko pieredzi, bet tas jau būs ceturtdien.